Ekatasun Fundazioan aspaldikoa da, eh, bere, bere etxia du behaz eh, gazte izen, eta behaz horbitzen da, bon, eh, mahi inguruan, eh, gira behaz uh, eh, hoitan bost presuna, ba, Carlos Garikotxea, Elie Zergieta, bo, ba, han, ipar, uh, presetan, Eta behaz, eh, nik uh, eh, pesatzen dut iparalde eta urtero behaz emetetugu sariak uh, eh, iparaldeen nako. Ikustiko behaz, uh, usaian behaz literatur eta kultur mailako uh, munduak, uh, gendiak horatzen gintuen, eta behaz uh, aurten deliberatu du behaz uh, jalitzia eta horretzia behaz industriako, musikako eta personalitate batzu. ja, urtean, uh, no, uh, ezagutu ez den bere, bere, bere lanetan ah, nor, no jali den, hola, otakotz mm. behaz horatzen dugu. Hora, agitxun ubia, eh, behaz uh, bon, eh, lekukutasun hori, uh, eh, nortzien lehen lagunak, guai uh, jaska ez hau hiru irun langile eta bon, uh, ze martxa duen. Gero bada, behaz itxarro borda, eh, idazlea, mintzatuko behela lanaz eta nola bere personalitatea jaritzen duen bere iburuetan, eta bere bidea ez da usaiako bidea. Gio bada behaz peio balde, nola bon alki uh, sortu zen, oai behaz alkik itzuli handi bat hartu du, design uh, behizu uh, mundu urtar, eta oai bon uh, indar behi bat sortu dute, uh, bost uh, eguneko uh, hartan ite dute, zeltzote Singapurian, Finlandian, bon, gaitzeko fama bizi dute Eta gero horatuko dugu, behaz, Filip eh, de Eskura, uh, eh, Filip de Eskura da musikari bat, uh, badu talanteat uh, aldi malian, montatu du Asher Akordeon uh, Bayonako Konservatorian, musikari biziki berezia da eta bizitzen du behi musika,